السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إن شاء الله katika hii fursa tajaribu kuzungumzia aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu tauba aya ambayo inazungumzia kule mtu kufanya mzaha na chochote ambacho kinaambatana na Allah subhanahu wa ta'ala ama Qur'an ama mtume wake kuna baadhi ya mizaha ambayo tunafanya na inatupeleka pahala pabaya katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kubainisha kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo lau utavifanya baadhi ya mzaha ambazo lau utafanya inakutoa ndani ya kalimatu la ilaha illa Allah inakuingiza ndani ya kufur Allah anasema wala in sa'altahum na lau utawauliza hao wanafiq ambao walizungumza maneno ambayo waliona ni mzaha mbele ya macho yao la yaqulunna inma kunna nakhudhu wa nal'ab watatoa udhur kwamba sisi hatujakusudia kutoka ndani ya Uislamu lakini tulikuwa tunafanya mzaha yalikuwa ni maneno ya urongo hayana uhakika hayana uhakika ndani yake unaona kwamba ni madogo lakini ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah anasema la ta'tadhiru msitoe udhur wa aina yoyote qad kafartum ba'da imanikum mmeshakufuru baada ya kuamini kwenu hakika nyinyi mmeshakufuru kwa yale maneno ambayo mmeyatamka kupitia kup, ku, mambo ambayo mmeyatamka kupitia ndimi zenu mnaona kwamba ni madogo lakini ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ulimi ni kijipande kidogo cha nyama waweza kuzungumza kila aina ya mambo lakini hatari yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kutumia ulimi wako ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na ukaandikiwa thawabu na vile vile waweza kutumia ulimi wako kwa mambo ambayo yanakutoa ndani ya Uislamu wala in sa'altahum na endapo utawauliza la yaqulunna ma kunna nakhudhu wa nal'ab watasema kuwa tulikuwa tunazungumza tu tunaona kwamba ni mchezo tunafanya Allah hajakubali udhuru kama huo bali alisema la ta'tadhiru msijitetee kwa kutoa udhuru kama huo qad kafartum baada imanikum mmeshakufuru baada ya kuamini kwenu ukiangalia hawa watu kama ilivyokuja hadithi hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama iliyopokewa na Ibn Umara radhiyallahu anhuma kwamba walikuwa katika vita vya Tabuk sasa kuna baadhi ya watu ama kuna mtu aliyesema ma raaina mithla qurraina hatujaona mfano wa hawa wasomi miongoni mwetu qurra ni wingi wa qari na qari ni msomi msomi wa Qur'an hatujaona mfano wa hawa wasomi wetu haulai arghabu tunan watu hawa ni watu ambao wana matumbo makubwa wanapenda kula mno wala akdhaba alsuna tena ni warongo mno wanapozungumza wanazungumza urongo wala ajbana inda liqa na vile vile ni waoga mno wanapokutana na maadui. Angalia maneno ambayo anayazungumza kwamba hao viongozi wao ni wenye matumbo, wanapenda kula mno, tena ni warongo na ni waoga, akikusudia Rasul sallallahu alaihi wasallama na maswahaba zake ambao ni qurra wasomi. Aliposema haya maneno, Auf ibn Malik radiyallahu anhu akamwambia, kadhabta, wewe ni mrongo umesema urongo walakinnaka munafiq na zaidi ya haya yote wewe ni munafiq ndipo hapo Auf ibn Malik anamwambia la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallama hakika bila shaka nitamueleza rasul sallallahu alaihi wasallama habari hii uliyoisema fadhahaba aufun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama liyukhbira Auf ibn Malik akaenda moja kwa moja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama ili ampe habari hii amueleze habari iliyosemwa na moja kati yao fawajada alquran qad sabaqa akifika tu akapata tayari Qur'ani imeshamtangulia Allah subhanahu wa ta'ala ameshateremsha aya fajaa dhalika ar-rajul huyo jamaa aliyesema maneno haya akaja moja kwa moja ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama waqad irtahala wa rakiba naqatah ameshafunga safari amefika kwa rasul sallallahu alayhi wasallama na hii ni baada ya kupanda ngamia wake ndipo hapo akasema ya rasulullah inma kunna nakhudhu wa nal'ab e ee mtumwa wa Mwenyezi Mungu hakika sisi tulikuwa tunafanya mzaha tunacheza hatujakusudia uhakika wa mambo wanatahadathu haditha rakbi tunazungumza mazungumzo ambayo yatapunguza masafa ya safari yetu kwa sababu watu wanaitikali kwamba mnaposafiri safari ndefu kisha mkaanza kuzungumza mnashtukia mmeshafika ndipo hapo Abdullah ibn Umar anasema nilimuona jamaa huyo ameshika kamba ya farasi ya Rasul sallallahu kamba ya ngamia ya Rasul sallallahu alaihi wasallama na huku vijiwe vinagonga, vinagonga nini miguu yake yani anakwenda na huku anagongana na vijiwe barabarani huku akisema inma kunna nakhudhu wa nal'ab ilikuwa ni maneno tunazungumza tu wala hatujakusudia uhakika wa mambo ndipo hapo Rasul sallallahu alaihi wasallama anamwambia na hii ni kauli ya Allah qul sema ewe Muhammad kuambia watu hawa kumwambia mtu huyo abillahi wa ayatihi wa rasulihi ni Mwenyezi Mungu na aya zake na mtume wake kuntum tastahzi'un mnazifanyia mzaha yani Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake mnazifanyia mzaha anasema tulikuwa tulikuwa tunakata safari ni mzaha tunasema je ni mzaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya zake na mtume wake anajitetea na huku anaambiwa haiwezekaniwi kufanyiwa mzaha Allah subhanahu wa ta'ala aya zake na mtume wake la ta'tadhiru qad kafartum hakuna udhur kama huo nyinyi tayari mmeshakufuru nyinyi tayari mmeshakufuru sasa ukiangalia okay, hawa ni watu walisema maneno wakoona kwamba ni madogo lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa makubwa kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa aliyezungumza maneno haya ama waliozungumza maneno haya ni watu ambao walikuwa na sifa za unafiq ama ni watu ambao imani hazikuwa zimemakinika ndani ya nafsi zao walipoulizwa wala insaaltahum endapo utawauliza la yaqulunna wataapa wakisema inma kunna nakhudhu wa nal'ab tulikuwa tunafanya mzaha tulikuwa tunafanya mzaha haya yalikuwa mazungumzo ya kupunguza urefu wa safari almuhimu mizaha katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haifai wala kumfanyia mzaha Rasul sallallahu alaihi wasallama haifai ukiangalia kauli hii pale waliposema mara raaina mithla qurraina haulai hatujaona mfano wa hawa wasomi wetu haulai arghabu butunan watu hawa matumbo yao ni pana mno ina maana kuwa ni watu ambao wanapenda kula mno na kama tunavyojua Rasul sallallahu alaihi wasallama hakuwa na sifa hiyo bali alikuwa mwenye kugawa tumbo lake mara tatu sehemu moja ni ya chakula sehemu ya pili ni ya kinywaji na sehemu ya tatu ni ya kupumua sasa haya maneno ukiyatazama ni maneno ambayo hayakuwa na ukweli ndani yake na yeye ndiye ambaye anatuhimiza tugawe matumbo yetu mara tatu kwa sababu hakuna shari ambayo inamsababishia huu mwanadamu madhara yote magonjwa yote kuliko kile ambacho anakitia ndani ya tumbo yake ukiangalia madhara yote ambayo tunayapata mwilini mara nyingi yanatokamana na vyakula ambavyo tunakula hasatan mtu anapokula kupindukia ndipo sahaba huyo Auf ibn Malik akienda moja kwa moja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama na alimbainishia kwamba mimi nakwenda moja kwa moja kumwambia Rasul sallallahu alaihi wasallama haya uliyoyasema kwa sababu nikiyanyamazia itakuwa ni khiana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na khiana mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallama ukiangalia haya maneno ya Auf ibn Malik kwenda kwa rasuli sallallahu alaihi wasallama si kwamba anapeleka udaku ama anapeleka fitna bali ni kueleza ukweli ambao unafaa kuelezwa ndipo akifika kwa rasul sallallahu alaihi wasallama anapata wahi tayari umeshateremka na ni aya hii wala in saaltahum na endapo utawauliza la yaqulunna ma kunna nakhudhu wa nal'ab tulikuwa tunafanya mzaha tu ndipo jamaa huyo akaja moja kwa moja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama ili ajitetee ukiangalia maswahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallama ni watu ambao walijitahidi kadri walivyoweza kujiepusha na kila aina ya sifa ya unafik walijitahidi na kujiepusha na kila sifa ya unafiki walikuwa tayari kusema ukweli mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallama leo mtu amezungumza dhidi yako habari ikakufikia sasa atamlaumu nani atamlaumu yule ambaye amekufikishia habari ataona kwamba ni mtu mbaya kabisa lakini anapozungumza maneno yake anaona kwamba yeye yuko sawa kabisa dunia ambayo tunaishi kuna khiana kubwa kabisa unakutana na mtu anakuonesha sura ya bashasha anatabasamu anacheka nawe lakini nafsi yake inachomeka mtu anakuonesha sura ya furaha lakini nafsi yake haina khair kabisa nawe lao atapata nafasi yoyote atafanya kile ambacho aweza kukufanyia sasa maswahaba wa rasul sallallahu alaihi wasallama hawakuwa na sifa kama hiyo walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu anampenda mwenzake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia dunia ambayo tunaishi leo kuna baadhi ya ndugu zetu hata ukimtolea salamu hawezi kujibisha salamu yako na yuko hai kabisa na kuna wale ambao ni mayit wako ndani ya kaburi lakini kuna wakati wanakutembelea katika ndoto unawakumbuka katika dua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala dunia ambayo tunaishi waweza kuwa na ndugu ndugu watoka nitoke jamaa zako ambao ni wengi kabisa lakini hawakupendi hawakutakii maisha wengine ambao si jamaa zako wanakuchukua kama ndugu yao wanakufanyia kila aina ya ihsan wanakutendea kila aina ya wema sasa wanadamu mara nyingi hawapendi kheri na kama kupenda kheri basi wanaipendea nafsi zao ama kuwapendea ndugu zao ni jambo la muhali sasa muislamu kabla hajazungumza anafaa jiulize maswali chungu nzima haya ninayoyasema je yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio imekuja hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama huenda mmoja wenu akazungumza maneno anaona kwamba ni madogo hayazingatii lakini maneno haya yanamtumbukiza katika moto wa jahannam kwa masafa ya miaka sabini unaona kwamba ni madogo lakini ni makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala leo kuna baadhi ya ndugu zetu ambao tumekiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tumekiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tamko la talaq ni tamko ambalo linamtenganisha mtu na mkewe utampata mwanamme anatoa talaka kila mwaka ametoa talaka zaidi ya kumi zaidi ya ishirini lakini bado anaishi na nani na yule aliyemuoa wewe umetoa kwa mdomo wako lakini mwishowe watu wanaitwa suluhi inaletwa dua inatolewa mnaendelea na maisha huenda ulitoa mara ya kwanza tena mara ya pili na mara ya tatu na kama tunavyojua sheria ya Uislamu at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan talaka ya tatu inapotoka ni haram ni haram wewe kuishi na yule mke na lau utaishi naye mnaishi, mnaishi maisha ya zinaa unaona kwamba ni mke wako unaona kwamba ni mme wako lakini mnaishi juu ya zinaa leo utapata wangapi miongoni mwetu jambo kidogo limetokezea mimi nimekupa talaka tena talaka tatu mfu, kwa mpigo lakini baada ya hapo utapata wanaishi hebu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala talaka ni jambo ambalo ni halali lakini halali inayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala umeishi na mke wako umempa nasaha umeita watu kuzungumza naye kwa sababu wanadamu tuna kasoro zetu sisi wanadamu tuna kasoro, kasoro za hapa na pale sasa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tusivuke kila uchao unatoa talaka ungane na yule mke hebu muogope Allah subhanahu wa ta'ala kama talaka tatu zitajiri baina yako na yule uliyemuoa ni haramu wewe kumchukua tena mpaka aolewe na mwanamume mwingine tena amuache kwa hiari yake ndio hapo anakuwa halali kwako wewe kumuoa tena mara nyingine almuhimu mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tuchunge leo utampata mtu anafanya mzaha kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala unampa nasaha e fulani hebu tukaswali kumeshaadhiniwa e ee ndugu yangu muislamu twende tukaswali kumeshaadhiniwa anakuambia namna gani kaswali wewe na vile vile uniswalie uswaliwe kwani wewe ni mayit mayit ndio anaswaliwa lakini utamsikia mtu anakuambia bwana wewe kaswali bwana na pia uniswalie ni ukijitia mchaji Mungu zaidi hata moto wa jahannam vile vile unahitaji watu anakuambia moto wa jahannam unahitaji watu wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema fattaqun nara allati uiddat lilkafirin na rasul sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqun nara walau bishiqqi tamratin lakini huyu anakuambia namna gani hata moto wa jahannam vile vile unahitaji watu yani kama utakuwa mchaji Mungu zaidi ukienda katika janna ya Allah vile vile kuna moto wa jahannam unahitaji watu anaona kwamba haya ni madogo lakini ni makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuna haja kabla hujazungumza kabla hujazungumza fikiria mara mbili mara tatu haya maneno nitakayoyasema je yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama yanamkasirisha kabla hujazungumza jiulize haya maneno nitakayoyasema yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama yanamkasirisha mwingine namueleza kwamba zina ni haramu Allah ameharamisha anakuuliza mbona kaumba wanawake kwa nini kaumba wanawake naam amewaumba wanawake lakini ametuwekea sheria na sheria kama hiyo lazima tuifate sheria kama hiyo lazima tuifate leo mwanamme na mwanamke wameishi maisha yakashindikana kila mmoja akienda zake wale watoto wanapobakia kwa mama yao lazima wewe baba usimamie majukumu yako lazima wewe baba usimamie nafaka yao usipofanya hivyo ni dhulma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unafanya usiposimamia wale watoto ni dhulmu unafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama dhulma kama hiyo utakuwa mwenye kuilipa isije kawa sababu unavunja haki ya wengine na unatenda amali ya kheri kheri kama hiyo itawasaidia wale wengine ambao umewakosea hapa duniani kwa hivyo naihimiza nafsi yangu na kila mmoja wetu tumche na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hatujazungumza tuzingatie haya, haya maneno yetu je ni maneno ya sawa kama hayana usawa ndani yake tuachane nayo kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yeyote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala imani ya sawa sawa na anaamini kuna siku ya malipo kila mtu atalipwa kwa kile alichokitenda hapa duniani faman ya'mal mithqala dharratin خيرا yara ومن يعمل ya'mal mithqala شرا يرى yara anaamini kwamba chochote atakachokifanya hapa duniani iwe ni khairi ama ni shari iwe ndogo kiasi gani ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anaamini kwamba kuna kufa kufufuliwa na kila mtu kulipwa kwa yale aliyoyatenda hapa duniani faliyaqul khairan azungumze maneno mazuri maneno yaliyo na khairi ndani yake hana maneno ya khairi afadhali anyamaze kwa sababu kule kunyamaza kuna khairi kubwa kabisa usitumie ulimi wako kuzungumza yale ambayo yatakuwa ni sababu ya kukutumbukiza katika moto wa jahannam na mwisho kabisa nikimalizia Rasul sallallahu alaihi wasallama alikuwa na sahaba wake ambaye ni Muadh ibn jabalin Muadha alimuuliza ya Rasulullah ni amali ipi ambayo itanipele, itanipeleka peponi na kuniweka mbali na moto wa Jahannam Rasul sallallahu alaihi wasallama akampa naswaha ndefu na mwisho wa naswaha hizo alishika ulimi wake Rasul sallallahu alaihi wasallama alishika ulimi wake na kumwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu chunga ulimi wako Muadh anamuuliza ya Rasulullah je sisi tutahukumiwa na kuadhibiwa kwa kile ambacho tunazungumza Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia hakuna kitu ambacho kitawatumbukiza watu katika moto wa jahannam kuliko kile ambacho wanakichuma kupitia ndimi zao kwa sababu utapata ulimi ni kijinyama kidogo ambacho hakina mfupa lakini madhara yake na maafa yake ni makubwa mno kinatukanana kinasengenyana kinazungumza maneno ambayo hayana manufaa mbele ya wanadamu bali kinaleta uadui baina ya watu maisha ambayo tunaishi leo mtu akitaka kutoa ushahidi kabla kutoa ushahidi wake kwa sababu atazungumza kwa sababu ana ulimi njia zinatumika ima amalizwe ama afanywe namna yoyote almuhimu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tuchunge ndimi zetu kabla hatujazungumza tufikirie je haya maneno yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ama namna gani waweza kuona ni madogo mtu anakuambia kauli ya Allah wewe unakataa moja kwa moja utasema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittibaa batila warzuqna ijtinaba Allahumma habbib ilayna al الينا wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك